بسم الله الرحمن الرحيم حميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim والكتاب المبين Juro por el libro esclarecedor, el Corán. Que hemos hecho que sea un Corán en clara lengua árabe para que puedan comprenderlo. الكتاب لدينا لعلي حكيم Y consta en el registro principal de la tabla protegida que se halla junto a nosotros. Y es honorable y está lleno de sabiduría. افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين ¿Acaso íbamos a dejar de transmitirles la exhortación, el Corán, por ser un pueblo que se ha excedido en la incredulidad? وكم ارسلنا من نبي في الاولين ¿Y cuántos profetas enviamos a las generaciones que los precedieron? وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون Cada vez que recibían la llegada de un profeta, se burlaban de él. فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين y destruimos a gentes más fuertes que los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, e hicimos de aquellos a quienes destruimos un precedente y una lección para quienes lo sucedieran. Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra, dirán que los creó Allah, el poderoso, el omnisciente. الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون quien ha hecho de la tierra un lecho para ustedes extendiéndola para que pudieran establecerse en ella y ha dispuesto en ella caminos para que pudieran guiarse en sus viajes والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون y él es quien hace descender la lluvia del cielo en su debida medida y reaviva con ella la tierra árida del mismo modo resucitarán والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون y él es quien ha creado todo en parejas y ha dispuesto para ustedes las embarcaciones y los animales que montan لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Para que una vez subido sobre ellos recuerden el favor de su Señor y digan Glorificado sea quien ha dispuesto esto para nosotros. No lo hubiésemos logrado sin él. Realmente a Allah retornaremos el día de la resurrección. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ Y, sin embargo, los idólatras asignan a algunos siervos de Allah, los ángeles, una parte de divinidad cuando dicen que estos son sus hijas. El hombre es realmente un ingrato manifiesto. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ ¿Acaso ha tomado a Allah de entre su creación hijas para sí y ha escogido para ustedes hijos varones cuando él es el creador de ambos? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ Y, no obstante, cuando a uno de ellos se le anuncia el nacimiento de lo que le atribuyen a Allah, las hijas, su rostro se ensombrece y se angustia. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ Atribuyen a Allah seres que crecen entre adornos y no argumentan con claridad en una discusión. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۗ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ Y atribuyen a los ángeles, que son siervos del Clemente, el sexo femenino. ¿Acaso fueron testigos de su creación? Registraremos sus testimonios y serán cuestionados al respecto el día de la resurrección. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ Y dicen: Si el Clemente hubiese querido, no los habríamos adorado a los ángeles. No tienen ninguna prueba de lo que dicen. No hacen sino mentir. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ¿Acaso les concedimos algún libro con anterioridad al que se aferran? بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ Por supuesto que no. Y dicen: Encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias y hemos sido guiados por sus pasos. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وإنا على آثارهم مقتدون Y cada vez que enviábamos un amonestador con anterioridad a ti, oh Muhammad, a una población, sus habitantes más poderosos decían: Encontramos a nuestros padres siguiendo ciertas creencias. y seguimos sus pasos imitándolos قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون Los mensajeros decían a quienes no creían de entre su gente no creerán aún cuando les traigo algo que les servirá de mejor guía que lo que seguían sus padres? Respondían: Realmente no creemos en el mensaje que te ha sido revelado. Entonces los castigamos en consecuencia. Observa cuál fue el final de quienes negaban la verdad. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Abraham dijo a su padre y a su pueblo me desvinculo por completo de aquello que adoran Solo adoro a quien me creó pues él me guiará وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون E hizo que esas palabras perduraran entre su descendencia para que siempre volvieran a ellas si llegaban a apartarse de la adoración exclusiva y sincera a Allah. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين Y dejé que esos idólatras, así como sus antepasados, disfrutaran de la vida terrenal hasta que les llegó la verdad, el Corán y un claro mensajero Muhammad ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون Y cuando les llegó la verdad dijeron Esto no es sino brujería y no creeremos en ello وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم Y dijeron ¿Por qué no ha descendido este Corán sobre uno de los hombres más notables de las dos ciudades de la Meca y de Taif?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 Nosotros somos quienes distribuimos entre ellos su sustento en esta vida y hemos agraciado a unos por encima de los demás, concediéndoles más bienes y una mejor posición, para que unos hombres trabajen al servicio de otros. Y la recompensa de tu Señor es mejor que todo lo que puedan llegar a acumular en esta vida terrenal. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون Y si no fuera porque los hombres formarían una sola comunidad de incrédulos, concederíamos a quienes no creen en el Clemente casas con techos y escaleras de plata por las cuales ascender a ellos. ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون Y sus hogares tendrían también puertas de plata y divanes de plata sobre los cuales reclinarse. وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين Y tendrían adornos de oro. Pero todo ello no sería más que un disfrute temporal de esta vida. Y la vida eterna en el paraíso junto a tu Señor, oh Muhammad, será solo para los piadosos. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين Y a quien se aleje del mensaje del clemente, le asignamos un demonio como compañero inseparable. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون Y los demonios desvían a los hombres del buen camino, mientras que estos creen estar bien guiados. حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين Pero cuando ambos comparezcan ante nosotros, el hombre que rechazó la verdad le dirá al demonio que fue su compañero: Ojalá entre tú y yo hubiese la distancia que hay entre el este y el oeste. ¡Qué pésimo compañero! ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون Y se les dirá: De nada les servirá hoy su arrepentimiento, pues fueron injustos al rechazar la verdad فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون Y aunque te hagamos perecer antes de que presencies nuestro castigo sobre quienes rechazan la verdad, ten la seguridad de que los castigaremos. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون O puede que te mostremos en esta vida el castigo con el que los amenazamos, pues tenemos poder para hacer con ellos lo que queramos. فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم Aférrate, pues, a lo que te ha sido revelado, oh Muhammad. Realmente estás en el camino recto. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون Y el Corán es una exhortación que te honra a ti y a tu pueblo. Y serán cuestionados sobre si actuaron o no según él. واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون Y pregunta a los mensajeros que enviamos antes de ti si establecimos otras divinidades fuera del Clemente para que fuesen adoradas. ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين Y enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas al faraón y a sus dignatarios. Y Moisés les dijo: Ciertamente yo soy un mensajero del Señor de toda la creación. فلما جاءهم باياتنا اذا هم منها يضحكون Mas cuando se presentó ante ellos con las pruebas claras de su Señor, se burlaron de ellas. وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون Y cada prueba que les mostrábamos era mayor que la anterior. Y los castigamos por negarlas, enviándoles plagas para ver si así se arrepentían de su incredulidad. وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون Y le decían a Moisés: Eh, tú, brujo, ruega a tu Señor por nosotros para que nos libre del castigo en virtud de lo que pactó contigo. Y de verdad nos guiaremos al creer en ti. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون Mas cada vez que los librábamos del castigo, rompían su promesa y volvían a negar la verdad. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون Y el faraón convocó a su pueblo y le dijo: Pueblo mío, ¿acaso no me pertenece a mí el dominio sobre Egipto y estos ríos que corren bajo mis pies es que no lo ven ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين o es que yo no soy mejor que ese despreciable que apenas puede expresarse con claridad فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين ¿Por qué no se le han concedido brazaletes de oro ni se han presentado con él ángeles que dieran testimonio de su veracidad? فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين Y el faraón engañó a su pueblo, pues eran ignorantes. Y estos lo obedecieron. Ciertamente, era un pueblo rebelde que se negaban a aceptar la verdad. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين Y cuando incurrieron en nuestra ira, los castigamos ahogándolos a todos. فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين E hicimos que sirvieran de precedente y de lección para generaciones posteriores. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون Y cuando los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, ponen como ejemplo al hijo de María, Jesús, se burlan riéndose de ello. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون Y dicen, ¿quiénes son mejores? ¿Nuestras divinidades o Él, Jesús? Solo lo citan como ejemplo buscando la discusión. Son gente a la que le gusta la confrontación. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Él, Jesús, no es sino un siervo nuestro al que agraciamos haciendo de él un profeta e hicimos de él y de su milagroso nacimiento un ejemplo del poder de Allah para los hijos de Israel. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون Y si hubiésemos querido, los habríamos destruido y sustituidos por ángeles que se sucederían en la tierra unos tras otros. وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم Y la segunda venida de Jesús es una señal de la proximidad de la llegada de la hora final. No tengan dudas, pues acerca de ella y sigan mi guía. Ese es el camino recto. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين Y no dejen que el demonio los extravíe. Él es, en verdad, un declarado enemigo de ustedes. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون Y cuando Jesús se presentó ante su pueblo con claros milagros y pruebas, les dijo: Ciertamente He venido a ustedes como profeta para aclararles algunos de los puntos sobre los que discrepaban. Teman, pues, a Alá y obedézcanme. Alá es, en verdad, mi Señor y su Señor. Adórenlo pues solo a él. Ese es el camino recto. فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم Pero los grupos que surgieron a raíz de sus diferentes creencias sobre Jesús discreparon entre sí. Que se guarden los injustos que rechazan la verdad del castigo de un día doloroso, el día de la resurrección. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون ¿Acaso esperan a que les llegue la hora de repente cuando no la esperen? الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين El día de la resurrección. quienes fueron amigos íntimos en la vida terrenal serán enemigos unos de otros con la excepción de los piadosos يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون Se les dirá a estos Oh siervos míos hoy no tendrán nada que temer ni se verán afligidos الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ustedes que creyeron en mi revelación y se sometieron a mi religión. Entren en el paraíso con sus esposas o esposos creyentes, donde serán felices. بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون Circularán entre ellos bandejas y copas de oro con todo tipo de comida y bebida que deseen y allí obtendrán todo lo que anhelan y sea un deleite para sus ojos y allí vivirán eternamente Se les dirá este es el paraíso que han obtenido como recompensa por sus acciones. En él tendrán fruta en abundancia de la que podrán comer. Ciertamente los pecadores que negaban la verdad permanecerán eternamente en el castigo del infierno. No se les mitigará el castigo ni por un momento y desesperarán de recibir la misericordia de Allah y no habremos sido injustos con ellos sino que ellos habrán sido injustos consigo mismos Y suplicarán al ángel responsable del infierno diciéndole Oh Malik haz que tu Señor acabe de una vez con nosotros él les dirá: Permanecerán en el castigo para siempre, sin que perezcan. Y Allah les dirá Ciertamente les trajimos la verdad a través del profeta pero la mayoría de ustedes la despreciaron. ¿O acaso quienes rechazan la verdad han decidido tramar algún plan en contra de Muhammad? Nosotros también estamos planeando castigarlos por ello. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ¿O acaso piensan que no oímos sus secretos y sus confidencias? Por supuesto que sí. Y nuestros mensajeros, los ángeles, están junto a ellos registrando todo lo que dicen y hacen. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين Diles a los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, si el Clemente tuviera realmente algún hijo, yo sería el primero en adorarlo. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون Glorificado sea el Señor de los cielos y de la tierra, el Señor del trono. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Déjalos, pues, en su falsedad y en su disfrute de la vida, oh Muhammad, hasta que les llegue el día que les ha sido prometido, el día de la resurrección. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم Y él es la única divinidad verdadera que merece ser adorada en los cielos y en la tierra. Y él es el sabio, el omnisciente. وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون Bendito sea aquel a quien pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos. Él es el único que conoce cuándo tendrá lugar la hora. Y a él habrán de retornar para ser juzgados. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون Y los ídolos a los que los idólatras invocan fuera de Allah no tienen poder de interceder por nadie. Solo podrán interceder con el permiso de Allah quienes den testimonio de la verdad sobre la unicidad de Allah con pleno conocimiento. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانا يؤفكون Y si les preguntas, ¿quién los creó? Oh Muhammad, dirán que fue Allah. ¿Cómo pueden, pues, apartarse de su adoración? وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون Y dijo Muhammad quejándose de su gente a Allah: Señor, este pueblo no cree en la verdad. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون Allah respondió: Apártate de ellos y respóndeles de buena manera a pesar de sus ofensas. Ya sabrán lo que les espera.